Velika je pustinja, uhud iznad nje, na Uhudu Rasul stoji i poručuje Na Uhudu Rasul stoji i poručuje Dragi Allahu gospodaru moj Daj mi snage Allahu da izdržim boj Daj mi snage Allahu da izdržim boj O vi mu'mini, bojte se Allaha, svi smo praška, svi smo praška, zemljinoga praha. Svi smo praška, svi smo praška, zemljinoga praha. Dragi Allahu, gospodaru moj, daj mi snage Allahu da izdržim boj. Daj mi snage Allahu da izdržim boj. Navalite mu'mini, evo pada noć, navalite svom snagom, namaz će nam proć. Navalite svom snagom, namaz će nam proć. Dragi Allahu, gospodaru moj, daj mi snage Allahu da izdržim boj daj mi snage Allahu da izdržim boj Pobjeda je pred nama, mušici su pobjegli, samo osta šehid Hamza mrtav da leži. Samo osta šehid Hamza mrtav da leži. Dragi Allahu gospodaru moj, svoj daj mi snage Allahu da izdržim boj daj mi snage Allahu da izdržim boj daj mi snage Allahu da izdržim boj